Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Klab FM në 100.4 edhe në ekranin e Klab TV-s mbas një fundjave të nxehtë, ja ku fillon një javë e freskët. Do të jetë do të jetë fresk këtë javë, temperaturat bien deri në 39 gradë Celsius. Pra po, prapë është. Po. Do të Jo mirë. Jo, jo, do jetë 39 asgjë. Po e shikoja. Mm. Unë mbrëm ka pasur ftohtë. Ose kam qenë, se un kam qenë një çik kështu si me Ishen me ethe. Si me e. Se nëse hajde këto të mia se s'dua që të mërzis njerëzit, por por mbrëm jam jam mbuluar. Jam ngritur natën, kam kam mbyllur dritaret. Futur në çarshaf kështu. Pastaj në mëngjes thosha isha unë apo apo ishte bërë ftohtë? Apo ishte bërë ftohtë? Kështu që kur u çova në mëngjes pastaj mora dhe hapa aplikacionin që të shikoja se si do ishte koha gjatë javës që na mm -hmm. na vjen. Ti erdhi dimri. Erdhi dimri thashë, po. Erdhi dimri me të leshta. Po. Si është ajo? Erdhi vjeshta, erdhi vjeshta, gjyshi vishet me të leshta. Po. Mirë, s'e di. Se si është kështu? S'e mbaj mend. Tani. Kush e thimër zotri të dhej? I plotëson ti kushtet. A i plotësojmë kushtet? Dhe, jo. Për të këshiri tjetër. Ej! jo, vetëm që pa, pa ujë nuk kalohet dot. Po. Domethënë e kisha fjalën për fundjavën pa u zhytur diku, mm -hmm, pa bërë ndonjë larje, ndonjë shpëlarje, ndonjë gjë kështu, nuk Po shikoja për shembull Ermal Hasimen, mm -hmm. e ndiqja nga Facebooku. Ata kishin shkuar në në Kir, në lumin Kir andej nga Malësitë. Ah, po ishte bukur andej. Po. Shumë shumë bukur ishte andej. Nuk kam qenë, por kam parë foto të mrekullueshme. Po pra. Edhe thosha, më erdhi mirë në fakt që ka ka një pjesë njerëzish, se ka një pjesë njerëzish që bëjnë këto lloj uh, këto lloj aventurash, mm -hmm. që janë si tip udhëtarësh. E ke parasysh ka një dallim midis midis midis turistëve Ose ose më mirë themi midis udhëtarëve dhe turistëve dhe pushuesve. Mhm. Mm Se ka një ka ca që duan të udhëtojnë, të cilët shkojnë shikojnë për shembull kështjella, Eksplorojnë kisha, vendin. Mm. qytete të lashta, ë lumenj, shtretër të lumenjve, alpinizëm, bjeshkë, gjitha këto gjëra të bukura, mm -hmm. kulturë kulinare etj etj etj etj, natyrën domethënë. Ka dhe nga ata që janë thjesht pushues që Kështu si si koca në zgarë, kthehen një herë në, një herë nga ana tjetër, një herë në. Shullohen në diell, po. i them. Lagen në ujë, shullohen, shullohen në diell. Edhe edhe kjo është ajo. Ose futen në një shkuma parti për shkakun. Mm. Mu shkuma parti dhe dhe ora sa agresiv ta më shkruan atje në televizor. Ata që bëjnë shkuma parti, pse lagen me birrë? Sa ty? Po pra pse derdhe? I kap euforia. Kapën kështu ajo, ajo 8000 lek, 8000 lek korona. Edhe po. ja hedhin njëri tjetrin kështu. Ti e vunë ndaj. La, vjen. A po, po direkt. Ka një Pika që nga Meksika vlla. Mexico DF. Çka qesh? La cerveza mas fina. Po. Ëh, uh, domethënë këto janë dy llojet e turizmit. Mund të bësh ose turizëm që ti që ti Edhe mëson një gjë nga këto ose aty vërdall për shembull në jug, ke janë ato kalatë e Ali Pashait, mm. janë ato janë sa qytete të vjetra, po Butrinti po të duash e gjitha këto gjëra domethënë kështu. Në Finiq, ku do të mund të vesh dhe të shohësh gjëra shumë. Mund të shikosh, po. mund të shikosh gjëra shumë të bukura, me vërtet. Ose mund të rrish gjithë ditën kështu te te Shkuma. Në dhe nuk e di. Unë preferoj të parën për vete. Po gjithsesi, le ta hapim programin tani në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur edhe për sot, ne do të jemi këtu deri në orën 10 unë Blendi bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Me Altin Sulajn, me Oltën dhe me Lorin në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1921, biokimisti kanadez Frederick Banting zbuloi insulinën. Në vitin 1940, personazhi Bugs Bunny u shfaq për herë të parë në filmin vizatimor me titull A Wild Hare. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e shtatë, u themelua në Gjenevë të Zvicrës organizata botërore Water Ski. Në vitin 1965, presidenti Lyndon Johnson vendosi një legjislacion të ri për cigaret. Ligji kërkonte nga kompanitë mesazhe paralajmëruese shëndetësore në të gjitha paketat e cigareve. Në vitin 1968, grupi The Who nxori në treg këngën me titull Magic Bus. Në vitin 1974, Kënga e parë solo e kitaristit britanik Eric Clapton me titull I Shot the Sheriff hyri në listën muzikore britanike. Në vitin 1984, grupi Metallica nxori në treg albumin me titull Ride the Lightning. Në vitin 1992, Reggie Lewis i skuadrës Boston Celtics ndërroi jetë në moshën 27 vjeçare gjatë stërvitjes në një fushë basketbolli në Universitetin Brandeis. Në vitin 2007, ndërron jetë në moshën 81 vjeçare aktorja shqiptare Violeta Manushi. This is Club FM 100.4.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 Mesazhdërguesi i parë fiton një dhuratë. Hello people, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:19 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Antinën, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga 7:00 në 10 në valët e Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV-s pyesim tani Jerin se cili është frymëzimi që ka zgjedhur për ditën e sotme, një shprehje që Jeri e qëmton e pastaj na e transmeton pikërisht në këtë moment. Jeri. Dhe sot Blendi kam zgjedhur një shprehje nga Tolstoi. Tolstoi. Dhe është kjo, të duash është bekim, të jesh i dashur nga të tjerët është fat. Të të duan pra. Po, hmm? të të duan të tjerët hmm. është fat. Okej. Okay. Edhe një tjetër Jeri. Të duash është bekim. Të jesh i dashur nga të tjerët është fat. Okej, okay. faleminderit. Të lutem. Fati, wow. fati, fati i madh kur të tjerët të duan. Po, dashuria Normal. është uh, lubrifikanti i botës. Ndryshe nuk do të rrotulloheshin këto mekanizma, po. Do kishin mbetur të gjitha në vend. Është sapuni më i mirë. Pa dashuri pa ne ne ne. Po. Me sapun. Sapuni më i mirë. Ose pështyma më mirë. Dashuria. Okej, okay, uh, kemi tani edhe Oltën që do të na tregojë se si do të jetë moti për uh, ditën e sotme dhe javën në vazhdim. Patjetër 24 gradësh në këto momente dhe 34 do jetë maksimalja. 34 është maksimalja për sot. Do të thotë më freskët nga ditët e tjera. Arrin në orën 1. Po, 1 2. 1 2. 34, po. Mhm. Edhe nesër 34 me që ra fjala 36 shkon të mërkurën. Nesër 35. Ti e ke një çik më lart me thënë drejtën. Dhe të mërkurën 37. Deri në nivelin tënd s'e kam arritur dot atje, por gjithsesi. S'ka gjë, s'ka gjë. Unë kam më të lartën. Mjafton njëri nga ne. Po, cila do jetë më e larta për javën? Të dielën. Të dielën. Unë e kam 38 po. të dielën. Gjithashtu, gjithashtu. 26 nga po. e ulta. Mhm. Dhe 38 maksimal. Nuk ka asnjë re në qiellin e ekranit elektronik. Dhe për dy javët në vazhdim nuk shikohet asnjë pikë shi. Mm. Faleminderit. Ju lutem. Faleminderit ty. O Jeri, si ishte puna e kësaj vajzës? E cilës vajzë? Vajzës që shikoje ti në internet? Po kishin uh, nxjerr foto të vajzave nudo në Shqipëri, domethënë në plazh. Po, kush ishte? Sa faqe po shikon? në te Telegrafi. Telegrafi po. Në Ksamil, në Golem, gjithandej, por me sa duket rezultojnë që nuk janë vajza shqiptare, por thjesht mm. marrin foto të vajzave nëpër botë dhe i postojnë sikur janë në Shqipëri. Tani nuk jam shumë e sigurt për këtë, por s'mund të jenë nudo. Ja, mund të ndodhi edhe këtu. Po, aty te deti nuk ishte dhe aq vapë, ta mendosh. Që të zhvishesh fare. Jo, po pra, mund të zgjidhni nevojë të bësh diçka sa të duhur. Se ishin dy foto që kishte shumë fëmijë rreth e qark dhe ishin dy vajza topless komplet. Po, e ka fëmijë që po ishin. Po shikonin. Kështu që sipas vendit dhe kuvendit. Po shikonin topless. Jo, shikoj për një vajzë në fakt ishte ishte njëra që ka një javë që qarkullon kështu si si nudo në plazhet shqiptare, por mm. ka dhe një mundësi, uh, jo ka një mundësi, por ka një nevojë për uh, të bërë sa më shumë klikime nga disa nga portalet, të cilat kjo vajza, me ç'kuptova unë pastaj, se kishte shkruar dhe dikush që e njihte, mm -hmm. uh, ishte një vajzë greke, që është e njohur në Greqi, me me një pistolet tatu në kofsh, në kofshën e mm. djathtë. Mm. Ka se në atë foto që e shikon ti se unë pashë ca foto të tjera. Ëh, mm -hmm. uh, po ta shikosh uh, nga nga nga pas, nga shpina, ka ca tatuazhe të mëdha në shpinë, ca gjëra, kishte një si thurje me litar këtu nga mbrapa. Ëh. Mm -hmm. Edhe është e njohur, kjo është një një personazh në Greqi. Një pra, personazh, personazh i njohur në Greqi. Personazh i njohur që zhvishet që E kuptoni bën zakonisht këto gjëra, po tash ça ndodh, merre një foto të të këtij personazhi, shkruaj diçiturën sikur ja vajza toples në Durrës, pra, në Durrës në Golem. Sepse rëra për rërë mund ta ngatërrosh atje sikur është në Durrës dhe pastaj bën klikime, se vijnë njerëz. Po duke parë foton as të shkon mendja të shohësh rërën edhe detaje të tjera. Është vërtet, është edhe kjo. Të ngelen sytë po, diku tjetër. Po, po, po. Faleminderit Olta. Të lutem. Unë kam një pyetje për uh, juve që jeni në plazh sot, por edhe në mos qofshi sot keni qenë dje, a pardje, e të tjera e të tjera e të tjera. Mm. E kjo do të jetë pyetja që e kemi sot në emision, po të shikojmë se çfarë mendojnë njerëzit uh, në lidhje me këtë. A mund të kthehet një njohje në plazh mm -hmm. në një histori dashurie? Romantike. Të vërtetë. Mm. Të vërtetë. A mund të kthehet një njohje në plazh në një histori dashurie? Si aty për shembull, ndërsa dëgjon gjithë këto janë ato zhurmat e mrekullueshme të plazhit, për shembull, hajde vaj plazhi, letra uno, fiq, fiq, e kemi si misra të pjekur e ça janë këto. Po. Gazeta revista, gazeta revista. Çfarë duan ne ato? Kikirika, fara të pjekura. Po, kikirika, birra të ftohta, birra të ftohta. Jo, jo, jo, birra të ftohta sikur s'pashë. Kishte në Tirana, Tirana hedhun. Kishte Tirana hedhun. Birra, birra të ftohta. Ëh, uh, kështu që janë janë këto zhurmat e mm. plazhit. Thana, thana. Jan pasaj ato. Thana kanë filluar. Ka një shkartisje zhurmash. Po, ka i ke të gjitha. I ke të gjitha. Dje për shembull në Gjirin e Lalzit, um, Ai vendi ku shkuam ne si familjar me fëmijë katër vjeç është i qetë. Mm. Ka një restorant, ka një një kafene, ka edhe këto çadrat e tjera e tjera. Tamam. Edhe pastaj vendi i ngjitur që është një 50 30 a 50 metra më më djathtas në këtë rast është kisha aty kishte shkuma parti. Mm -hmm. Mirëpo, muzika që ngrinin ata bënte që të dridheshin edhe valët e detit. Wow. Jo më jo më njerëzit që ishin tek plazhi ngjitur. Edhe po i shikoja disa. Me thënë drejtën me keqardhje. Se ishin ca familje që kishin fëmijë. Kam parë dje që kishin edhe petrogaz me vete. Ëh, uh, sepse kishin bebe. Mm -hmm. Kishin marrë bebe në plazh, edhe bebes duhet i bëjnë uh, ato ushqimet e bebeve. Kështu që kishin marrë edhe petrogazin, atje po mendoja, ore, me këtë nxehtësi tashi mund të jetë një çikë rrezikshme kjo. Mbajtja e petrogazit. Me petrogaze me këto gjërat e e zjarrta, kështu e gasta. Po gjithsesi, dua të them, nga njëra anë ishin ishin familje me fëmijë të vegjël që pushonin e donin po ishte kjo ora e mm. erdhi kjo ora 2 ku edhe kapin një gjumë të vogël. Ca familje kishin marrë nga këto gazibot, jo që janë si kashtore pak më të mëdha, mm. pak më të mm. shtrenjta, dhe siç duket ata i mbajnë ka kam parë që i mbajnë 20000 lek për eh, për një. Po po themi nëse çadra është 5000 lek mund të jetë 10000 ajo, mm -hmm. minimumi. Minimumi dhe tani ndërkohë që kanë paguar atë dhe duan që që të pushojnë pak, kjo shpërthimi i muzikës Ishte kështu i tmerrshëm. I tmerrshëm. Tau, tau, tau, tau, tau. Shumë frenetik fare domethënë që që më dëgjoni mua. Unë nuk, nuk e di se çfarë është kuptimi. Se ata që janë atje te shkuma, ata mund ta dëgjojnë edhe me volum të ulët, se ata janë atje. Tamam. Kjo është që ta dëgjojë. S'ka nevojë për muzikë më të lartë. Mund ta dëgjojë kështu 500 metra larg. Mund ta dëgjojë 500 metra larg që s'dëgjoj dot nuk bëhet dot muhabet 500 metra larg. Mm -hmm. Në nga kjo. Kjo ka nevojë që se është ka qenë po thoshte Olta pak ka qenë qet. Po. Nga Gjiri i Lalzit. Në fillim. Ca vite më parë. Mm. Po. Po tani është bërë kështu, ti shkon për qetësi, edhe do ti s'do ti. Tani është bërë Babiloni. Nuk e kuptoj këtë. Duhet të ketë një lloj rregulli atje, se nuk kam qejf mo ta dëgjoj atë. Ai është ai është 1 kilometër më tutje, un kam zgjedhur të mos shkoj atje te zhurma, po të qëndroj si, si aty në qetësi. Po, të vjen vjen zhurma, kështu që është një çatrafillosje E ka një një qejf të madh për për këtë muzikën me zë të lartë. Nuk s'e kuptoj se plazhi është është gjithsesi vend ose ose përmbaje. Duhet të ketë ca mënyra për ta përmbajtur. Mund të bësh muzikë të lartë për lokalin tënd mm, pa shqetësuar të tjerët. Muzikë të lartë për gjithë gjirin. Na dëgjon gjithë gjiri, domethënë që ne kemi muzikë dhe muzika është aq e shpifur nga kjo nga kjo nga kjo kërma muzikë domethënë që unë s'e duroj dot fare. Është nuk e di. Braziliançe kështu Nga ajo më e rëndomta se Ka dhe të mirë 7.27 në këto momente Në klubin e mëngjesit Jason Derulo këndon Cheyenne Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104 A mund të kthehet një njohje në plazh Në një histori dashurie Ç'pyetje 069 20 70 Ora është 7:31 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe jemi gati për anagramën e ditës sotme. Mm -hmm. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Fjala sot Jeri është tritra mige. Wow. Tri tra mige. Kujdes. Kjo është anagrama për ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Për një orë nga Premium Watches. Për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Premium Watches, miq të dashur një dyqan orash e bizhush që ndodhet tek rruga Abdyl Frashëri në kryeqytet, mm -hmm. vetëm pak metra tutje. Ëh Librit Universitar si një nga pikat më të njohura në Tiranë që i ka mbetur përgjithmonë ky emër. Tri tra mige. T r i mhm. t r a m i g e. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ai prej jush Ose ajo prej jush që do të arrijë i pari apo e para të formojë një fjalë me gërmat tri, tra, mige, ta Kjo është pak uh, si ta marrësh një vezë ta rrahësh, pastaj ta çrrahësh e ta bësh sy. Po. Po. Mhm. Mm Jeri, uh, jam shumë krenar Jeri për uh, ngatërrimin që kam bërë sot. Po pra, më ke ngatërruar, pa hesap me këto. Tri tra, tri tra. Ajo që nga tra. Ner, po. Tri tra mige, tri tra mige, tri tra mige. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Kujdes, anagrama për ditën e sotme hmm. Iqa? Ja, jo, për momentin jo As fare Fare Fare fare Okej, okay, mirë, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti sepse ka pasur ka pasur ngjarje të aktualitetit miq të dashur që kanë lidhje edhe me këtë sezonin e pushimeve. Mm -hmm. Po thon mediat që Ilir Meta dhe Edi Rama nuk lënë Bujar Nishanin të lahet në Dhërmi. Po, pra. Ia kanë ia kanë bllokuar as në Vlorë i kanë thënë. Zhduku! I kanë thënë. I kanë dhënë nga veriu. Tani duhet duhet të themi një gjë që që këto raportimet në media duhen marrë me me pak nuk dua të them mos besim, por çik më qet. Duhen e, e para me sportivitet. Me pak me pak qetësi dhe duhen duhen pyetur të dyja palët, sepse ka një gjë që mediat tona raportojnë vetëm uh, nga një mhm. palë, por nuk marrin uh, edhe versionin e palës tjetër që është në fakt detyrimi i profesionit. Kështu që nisur nga njëra palë, Ilir Meta dhe Edi Rama nuk lënë Nishanin uh, Bujar uh, të të lahet në të përdorë rezidencën qeveritare në në Dhërmi, në Dhërmi mm -hmm. dhe as atë në Vlorë. I kanë thënë e ka prenotuar Edi Rama pa, po, për gjithë. Çfarë thotë media? Po, e ka po. raportuar, e ka e ka prenotuar Edi Rama dhe filluan sa Po mund të kishe blerë. Duhet investuar. Sa e kishin në dorë? Kur e kishin në dorë, kishe marrë po. Ëh. Uh, Sa treguar zgjuar duhet. Kështu që, kështu që nuk e po mirë tash, shiko se ka një gjë tani. Ai me sa duket nuk e ka pasur asnjë problem. Ai ka dashur në jug, por e ka dashur fri. E ka dashur uh, me pa. rezidencë qeveritare, se në jug ka dhe hotele. Hotele të tjera të tjera. Ai në, në përfundimisht në një hotel ka shkuar. Por jo në jug. Pyetja është ku? Unë ndjej ofenduar nga jugu, kështu që. Ai tha, unë nuk dua të ankohem, vetëm një kronikë televizive dhe dhe faqet e para të gazetave dua të të, të përdor për po, këtë po. për këtë çështje. Por, por pyetja është ku pra, ku uh, po i kalon pushimet presidenti i Republikës, zoti Bujar Nishani, në pamundësi të lahet atje ku dëshiron. Dëshiron, po. Atje po, ku dëshiron. Po mirë, besoj do jetë duke i kaluar dhe atje. Jam i sigurt që shkëlqyeshëm. Po, pra. Po. Ndoshta dhe më qetë. Po, me siguri. Megjithëse ka gjithandej, Olta, ka, ka mbërritur uh, është mbushur pra po Ka mbërritur S'ka më plazhe për familjarët Po lexoja dje edhe një artikull që shkruhej uh, Tek uh, njëra nga koha ditore Kam përshtypjen, koha ditore në, mm. në Kosovë E fliste për, uh, edhe për turistët uh, Kosovar në Shqipëri E tjera, e tjera Si këso Vijnë për shembull në Durrës mm -hmm. Gjithë ata kosovar. Ë uh, pushues. Asnjëri nuk shkon te amfiteatri. Mm. Po. Mm. Asnjëri nuk shkon në në qendër të Durrësit. Në qendër të Durrësit. Domethënë vetëm atje. Rri. Kthehu këtej, kthehu andej, futu në det, lahu. Edhe Fli Gjumë. Apo, tallava, muzika, po, do të luaj pastaj tallava e preferuar. Muzika e Medës, për shembull, do të të mhm. kënaq kështu. Por por kishte kjo autorja ishte një vajzë kosovare që shkruante, një Valbona që shkruante për këtë. Të shkruante, domethënë, si ka mundësi thoshte që shkojmë me mijëra kosovarë, kishte një kritikë brenda për brenda, si thua, mm -hmm. kushtëzues kosovar. Shkojmë atje shqiptarët e Kosovës dhe nuk njohim as as kulturën, as historinë, as asnjë gjë që ofron Shqipëria, si pika historike, kulturore, gjitha këto gjëra që mm -hmm. mund të mhm. vizitoheshin. Siç i keni parë ata turistët e huaj. Më bëjnë shumë përshtypje ata turistët e huaj. Vijnë, i shikoj për shembull nëpër Tiranë, që duke bërë foto andej, bëj foto këtej, futen zhbirojnë ca ca vende ca kala, Që deshe bën godina atje. Mm. Kurse kurse neve si shqiptarë, qofshim ne të Shqipërisë, qofshim shqiptarë të Kosovës, kur shkojmë në një vend ne duam vetëm shezlong aty. Shezlong. Po ne mjaft i kemi lexuar te libri i historisë. Po, ne mjaftohemi me atë. Kurse të huajt nuk dinë shqip që të rrinë të lexojnë historinë aty aty dhe shkojnë i shikojnë. Dakor. Faleminderit. Olta, lajmëtarja. Tyri tyri tyri tyri tyri Yra byra Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora është tani 7:41 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve juve që jeni duke shkuar për në plazh, a në mal, a në det, a ku di unë se çfarë. Rrugë të mbarë që të gjithëve ndërsa juve që jeni për uh, punë edhe për ditën e sotme. Solidarizohemi me ju. Ja ku jemi edhe ne, në punë, në krye të detyrës. Në krye të detyrës. Nuk jeni vetëm. Nuk jeni vetëm. Meqë ra fjala, meqë ra fjala dua që t'ju uh, t'ju njoftoj për diçka, juve që na ndiqni ë uh, rregullisht këtu në klubin e mëngjesit. Ne do të vazhdojmë programin gjatë gjithë muajit gusht. Nuk do të bëjmë pushime këtë verë. Uh, vetëm që nuk do të jemi në televizor mm -hmm. për po, muajin po. gusht, po do të vazhdojmë programin në radio, në Radio Club FM në 100.4 si gjithmonë live në mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 çdo mëngjes me juve. Për uh, për t'ju përgjigjur, për t'ju përgjigjur një kërkese që ka qenë e vazhdueshme dhe e përsëritur vit mbas viti për uh, nevojën që njerëzit kanë, sidomos gjatë muajit gusht për të pasur shoqërues në radio, mm -hmm. sepse është koha kur dëgjohet më shumë nga çdo herë tjetër. Njerëzit janë jashtë, janë duke udhëtuar, janë në lëvizje, janë në makina, janë në mm. lëvizje, janë në bregdet etj etj, kështu që dëgjohet radio. Dhe ne vendosëm tham as pushime s'duam, as gjë s'duam, vetëm ju të vetëm ju vetë të kënaqim. Kështu që do të jemi këtu gjatë gjithë muajit gusht, mos u ndani nga 100.4, nuk ka ndërprerje sezoni etj etj. Domethënë ky sezon bashkohet me tjetrin dhe bëhet një sezon dy vjeçar. A pastaj Super. Wow. Po. Që jam unë jam shumë i lumtur për uh, për këtë mos mos ndërprerje të programeve. Edhe un shumë e lumtur. Edhe Olta uh, gjithashtu. Edhe un gjithashtu. Po. Do kënaqemi, gjithmonë do jemi gjithë gushtin bashkë. Do jemi freskët. Po. Kemi uh, kemi imagjinatë të fortë, ne nuk kemi nevojë të shkojmë gjithmonë. Lorin dhe Altinin s'kemi ç'i duam, le të pushojnë pak. Po. Jan lodhur. Altini uh, Altini do të pushojë. Por edhe Lori, Lori sepse nuk do bëjmë nuk do bëjmë uh, televizion, kështu që përderisa nuk do ketë televizor. Çfarë ky Lori ama? Lori do jetë më ziliqare. O Lori kujtoi në parka. Si në Rodos, në Rodos, do shkoj te gjiganti. Në Rodos, në Rodos, do vuaj në Rodos, okay. Do vuaj atje. Ai mirë. S'ka problem. Do shkoj të ndihmoj miqtë atje. Tritra Mige është anagrama. Tritra Mige. Tritra Mige. Ndërkohë kemi një fitues miq të dashur për uh, pyetjen nga aktualiteti që unë sapo bëra, meqë, meqë, um, Edi Rama dhe Ilir Meta ja kanë ndaluar zotit Nishani që të pushoj në vilat qeveritare në Vlorë dhe Dhërmi, ai ka zgjedhur që të pushoj tek... Në Shëngjin. Në një hotel privat thotë. Në një hotel po pra, në Shëngjin tek Rana e Hedhun, po, kanë thënë po, po, në Shëngjin quhet sepse është Bravo. sigurisht. Dy bileta për Sokolin 883 mbaron numrin. Mhm. Mm Bravo Sokol. Faleminderit. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti dhe shkojmë. Tik tik tik. Tik tik tik. Atëre. Njëra nga gjërat që ka pasur më shumë bujë gjatë javës që shkoi ishte edhe telefonata e këtij. E kujt? Kaq, kaq po them? Telefonata e kujt? Telefonata e kujt pra? Ka qenë mm -hmm. është bërë një telefonat javën që shkoi, që ka qenë e, e super komentuar në mediat, sidomos në mediat politike. Cila ka qenë telefonata pra? E bujshme e javës së kaluar. Hello. Mirë se keni ardhur. Klubi i mëngjesit. Club FM 104. Ora është 7:52. Jeri. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju urojmë një ditë sa më të bukur e të mbarë. Ç'do na tregosh. Po, po shikoja diçka shumë interesante, bëhet fjalë për qenin më të madh, qeni më i madh, është pitbull, raca pitbull. Një pitbull. Ë uh, faktikisht ka qenë në lajme sepse uh, ka marrë pjesë edhe në rekordin Guinness si pitbulli më i madh në të gjithë botën. E ka emrin Hulk, por është sërish në lajme tani më jo për faktin uh, mm. që ai është qeni më i madh në të gjithë botën sepse është mbi 80 kg, pra i bie Më shumë se e kemi parë këtë ne. E kemi parë, por tanimë Hulku është bërë baba. Oh, bravo babi. Është bërë baba dhe janë tetë klysh të vegjël që rriten nga nga nga baba. Marlon. Ky jo. është true single dad. Është baba single dad, por ka Marlon edhe bashkëshorten e tij që kujdesen qoftë për Hulkun, qoftë edhe për tetë fëmijët, mm -hmm. por pse ka ardhur sërish tetë, po unë kështu i them fëmijët. por uh, shuma e këtyre klyshave të vegjël, sepse do të dalin në shitje dhe janë të shumtë njerëzit që duan të kenë një pitbull nga hulku, nga hulku do të arrijë mbi gjysmë milioni dollarë. Pra, Shosa, dhe për këtë është bërë sërish në lajme, sepse është hera e parë që mund të shiten të paktën kafshë me një vlerë kaq shumë të madhe. Edhe një gjysmë, domethënë një klysh, një klysh qeni, mhm. gjysmë milioni, 500 mijë dollarë. 500 mijë dollarë. Vetëm ngaqë është klysh i Hulkut. Ngaqë ka bërë bujë Hulku dhe të gjithë mendojnë që ndoshta njëri prej klyshve të tij do të arrijë të bëhet akoma dhe më i madh, t'ia kalojë babait, mm -hmm. por kjo nuk dihet akoma, duhet parë në vitet e ardhshme. Në fakt nga, nga fotoja që shikojmë atje është është shumë i madh. Janë është është i madh, duket duket që është që është qen i madh, po Për të kuptuar me të vërtetë se sa i madh është është hulku duhet ta shikosh në në krahasim për shembull me një njeri. Ëh. Mm sa ta shikojmë një çik këtu uh, Lori. Shih se sa i madh është hulku. hulku është wow. Po ta zgjas. Po ai është i gjatë sa sa i zoti. Ai është 174 pound, që bie rreth 70 kg, diçka e tillë. 80 diku. Ashtu mm, po. Po. Po, afër 80 kg-ve. Edhe është një qen uh, jashtëzakonisht i madh. Jashtëzakonisht i madh. Një pitbull. Por edhe i frikshëm duket. Po. Tani është e sigurt që edhe edhe klyshët e tij do bëhen po aq të mëdhenj thua? Tani kjo nuk dihet, por ja, të paktën 173.2 pound, 173.4 mhm. pound. Mendojnë që ndoshta njëri prej tyre mund t'i ngjajë hulkut. Mm. Uh, e ka trashëguar genetikisht ndoshta. Shumë mirë, bravo i qoftë. Ai ai duhet të uh, për hulkun duhet të punosh, do të thotë edhe një punë të dytë, domethënë vetëm ta ushqesh. Po. Se s'ka sa mund të hajë ai. shumë. S'i hedh dot një qofte atje për shembull. Asnjëherë. Kam shkuar ta me me kështu me qen që kanë emrin Koko, që han pak. Hulku do të hajë valla. Do të hajë vëndë. Po. po. Ej, um, ka qenë telefonata e Julian Sinanajt na shkruajnë njerëzit me Barack Obamën. Me Barack Obama që ka qenë ka qenë ka qenë njëra nga historitë më të përmendura në media gjatë javës, në disa media, jo në të gjitha, Gjatë javës së kaluar. Por ky uh, vrasësi me pagesë, mm. Julian Sinanaj ka marrë në telefon nga Spitali i Burgut, uh, televizionin News 24 dhe ka ka bërë ca akuza nga nga burgu. Edhe të cilat akuza janë kthyer në në çështje politike dhe janë janë përmendur nga opozita sidomos që mm -hmm. i ka mhm. përdorur si si si sulm ndaj qeverisë. Vetëm problem që unë kam me me me këtë është që ky ka vrarë nja 20 veta, mm. edhe e ka pranuar që i ka vrarë. Domethënë nga në në shkallën e njerëzve të besueshëm apo me reputacion, një vrasës, një killer ordiner, siç është ky ordiner është pak të thuash se ky është një killer I vërtetë domethënë. Është pak, nuk e di, unë kam problem kur ky bëhet zëri i opozitës për shkakun. Pikëpyetje të po, mëdha. Shikoni se çfarë Julian Sinanaj. Po kush është Julian Sinanaj? Mm -hmm. Një që ka vrarë njerëz me një njeri i pamëshirshëm, një njeri që ka lënë njerëz jetimë pa fund dhe tash kur flet ky duhet të heshtim dhe ta dëgjojmë. Dhe t'i marrim. Sigurisht, sigurisht i besueshëm, po. Kjo kjo mund të jetë pak problem. Them, Years and years me shine në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8 e 9 minuta ju jeni me Club FM në 100.4 Blendi, Jeri, Tini, Olta, Mirëmëngjes. Lori janë këtu me ju çdo mëngjes, mirëmëngjes. Edhe për ditën e sotme juve që jeni rrugës për në plazh, rrugë të mbarë, juve që keni mbërritur në punë, punë të mbarë, edhe për sot ruhuni nga vapa, çunat dhe gocat e qyteteve. Del për shembull në Edhe nga kondicioneri. Edhe nga ruhuni nga kondicionerët gjithashtu, po. Janë ka disa raste të kondicionerëve që kafshojnë ë uh, në fyt zakonisht janë kështu vampirë fare. Ne fillon të bëhet fyti kështu si. ë nga kondicioneri. Po më bën përshtypje për shembull në mëngjes kur del, uh, sidomos në fundjavë, mm. theksohet akoma më shumë në fundjavë që rrugët janë bosh. Është një qetësi e jashtëzakonshme. Është bërë një, është bërë një kënaqësi e vërtetë të ngasësh makinën. Mm. Sa mirë do ishte po, po. të ishte kaq i lirë çdo ditë. Eh. Të ishim kaq rahat. Do ishte, do ishte vërtet mirë, po nuk është ja. Do vi ja, do, do vi koha, do vi koha edhe edhe trafikut Olta, por edhe. Për momentin është diçka më do vi shtatori tani ne jemi akoma në korrik, edhe rrimë mendojmë Jo shtatorin. Ne që jemi njerëz që vetëm qaravitemi. Po, të mendosh, të mendosh. Hall ashtu e hall kështu. Vetëm qaravitemi. Në vend që të gëzojmë uh, pushime tani themi do vi shtatori, do bëhet prap trafik, do po, marrim pushimet. A tham që e kemi 2 vjet pa pushime. E kemi kështu si e kemi si popull si po, pra, sport. Po, do bëjmë pushime këtë vit. Si thoshte ai, cili është ndryshimi midis bebeve dhe shqiptarëve? Ankohen gjithë kohës. Bebet, bebet thoshte vjen një moment. Me fjalë me me zë. vjen një moment që bebet pushojnë së ankuari, shqiptarët, shqiptarët vazhdojnë. Por uh, por kjo është, kjo është një nga gjërat. Kështu që mund të mund të pyesim edhe për edhe për ankesa. Dua edhe mund të mbledhim ndonjë histori horrori se ka Ka mjaftueshëm. Ka histori horrori nga plazha. Siç po thosha, ë uh, kjo dje për shembull tek Gjiri i Lalëzit kur uh, kur ishte ai lokali ishte nja 300 metra larg. Nuk e di, ndoshta pak a shumë, mm -hmm. se mhm. nuk është se i vura metrin. Por gjithsesi, domethënë njerëzit kanë zgjedhur të mos shkojnë atje, këta të tjerët. Po. Që ishin këtej. Dhe muzika ishte aq e lartë. Volumi ishte i përbindshëm, i përbindshëm. Mm -hmm. Edhe muzika ishte një dum dum dum dum dum. Na, të dridheshin çadrat, dridheshin çadrat, dridheshin pleqtë. U nuk e di tash, domethënë u shurdhuan bisedat. Do të flisja bëj një muhabet. Çfarë do? Nuk ishte asnjë lloj mundësie. Ishte e pamundur, ai ishte e pamundur sepse nuk mund të flisje mbi mbi zhurmën. Ishte mm. sikur të isha atje brenda. Ah, ah, ah, ah, mi ka pak syze. Do do mlyhesh pak me krem. Ëh, gjëra të gjëra të kësaj natyre domethënë. Ëm, um, që ndodhin herë pas herë në plazhe. Prandaj doja të pyesja, a keni juve ndonjë histori horrori kur shkoni për t'u shplodhur për të pushuar dhe në vend që të pushoni, acaroheni nga një arsye apo një tjetër, mund të jetë natyrave ndryshme. Njëra ka të bëjë me ushqimet, njëra ka të bëjë me me sjelljen, njëra ka të bëjë me muzikën që është shumë e lartë. Megjithatë, njëra mund të ketë me çmimet që janë bërë po, skandaloze po, këtë vit paktën. Mm. Ëh, për shembull shkruan uh, Bruna thotë, uh, po pse mm -hmm. thotë në plazh për të biseduar shkoni ju, apo nuk ju mjaftojnë thashethemet tan vitin, Aha. do i merrni me vete thotë edhe kur shkoni me pushime. Normal që do të shkoj thotë me pushime, të argëtohem, të harroj oh. tensionin Aha. e gjithë vitit, uh, sepse në të gjithë botën, në çdo vend turistik, muzika është e lejuar edhe mbas orës 12 të natës. Mirë, po jo në të gjitha për... vendet. Ka vende të caktuara jo, jo. kur ti mund të shkosh edhe të mm. dëgjosh mm. muzikën e lartë. Ja. Ka dhe vende që janë më të qeta. Ka dhe vende që janë të ndara po, gjërat. Po. Ka është vërtet, ka vende të qeta. Nuk mund të jenë të dyja bashkë, se nuk mund të bashkëjetojnë. Është si të thuash, uh, dita dhe nata të rrinë bashkë aty. Faleminderit. Ti e kupton. Jo, sepse jo, jo, mua mua kështu më duket paktën, pra nëse ti do që të ketë muzikë shumë të lartë, po pra. duhet të jetë një vend që ka vetëm këtë lloj. Tani ajo Bruna që thotë në tërë botën kështu është, ia fut kot njerëz se po, pra. se po, pra, kemi qenë në tërë botën dhe s'kishte. Un kam qenë në tërë botën. Po. Edhe unë gjithmonë në botën. Kam qenë kam qenë në tërë botën, me thënë fjala dhe nuk është kështu. Se kjo ah, bota jonë këtu. Të paktën në Amerikë nuk është kështu. Në Greqi nuk është nuk është kështu. Jo. Në Itali nuk është kështu, pastaj për pjesën tjetër të botës mund të flasi dikush që ka qenë, por por që nuk bëhet fjalë në Amerikë, që të kesh në në plazhet, në plazhet publike ku shkojnë njerëzit për për të pushuar, që të kesh muzikë çmendëse. Është vërtet. Po them çmendëse, ë uh, tronditse si muzikë, domethënë, në në terma të volumit të ngritur, nuk ka. Unë nuk kam dëgjuar kurrë, nuk kam dëgjuar kurrë. ë uh, absolutisht jo. Nuk është nuk bën vaki. Ka lokale, sigurisht që lokalet kanë muzikë, kanë një volum të caktuar, ata që duan ka muzikë live, ka të gjitha të bukurat. Por nuk është nuk të bezdisin ty. Unë kuptoj sepse ai do që ta vërë muzikën që të dëgjohet 1 kilometër rrezja. Po. Edhe këtej edhe antej, domethënë të dëgjohet muzika e tij. Tash ka një gjë që për shkak se këta kanë ka pas raste edhe që janë janë janë zënë janë rrahur etj etj. Ajo është histori më vetë. Por nëse do t'i hapnin dy lokale që janë uh, afër e afër, ë uh, mm. impiantet e tyre audio në të njëjtin volum, e para s'do merrej vesh asgjë. Sepse ka dhe ai tjetri muzikë. Po të vërë ai. Ai pëlqen muzikën e tij, ky tjetri të tij. Ti domethënë ja imponon atë muzikë që ke ti, do t'ia imponosh gjithë plazhit, edhe ai që s'ka ardhur për ta dëgjuar. Jam shumë dakord, ata që vijnë për për të për siç thotë Bruna për të hequr gjithë tensionin e vitit në dum dum dum dum dum dum, Se del tensioni ashtu. Aty dalin gurë nga veshka, jo, jo tensioni që që që del, por eh, por nëse ashtu dakord, po po jo për të gjithë, se nuk kanë ardhur të gjithë për atë. Ka ka që kanë ardhur edhe për shkak Po. Edhe tash i thotë edhe në plazh do bisedoni ju me thotë si më po, thotë tash edhe. Të vit. Po jam në plazh. Bisedat jo domosdoshmërisht janë thashetheme. Thashetheme janë ça. Tri tramige, tri tramige është anagrama për ditën e sotme, si janë treguar njerëzit. Tri tra mige. Janë uh, treguar të zgjuar. Bravo. Të shkathët. Bravo. Dhe është tregimtari. Tregimtari është e saktë. Bravo. Tregimtari. Numri fitues. Është Joana. Joana. bravo Joana. Numri fiton orën nga Primi Moçi. Të lumtë Joana. Tregimtari është kuptimi i fjalës së anagramës Tritra Mige. Tritra Mige. Dëgjojmë pak edhe zërin e përgjumur që Altini ka për ditën e sotme para se të shkojmë në një ndërprerje fare të shkurtër publicitare. Ja ku vjen. Me shqiptarët ndodh e kundërta, e duan teatrin pa e ditë se ku është teatri. Me shqiptarët ndodh e kundërta, e duan teatrin pa e ditë se ku është teatri. Thotë ky zotëri. Bukur. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. E dëgjojmë edhe një herë. Me shqiptarët ndodh e kundërta, e duan teatrin pa e ditë se ku është teatri. Hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ora është tani 8 e 23 minuta. Unë jam Blendi. Bashkë me Jerinën, Gjinin dhe Lorin çdo mëngjes me ju nga 7 në 10 për t'ju mbajtur të argëtuar e në shoqëri për uh, këtë ditë të sotme. Po, ju pyesim nëse keni histori horrori nga pushimet, mund të na tregoni edhe për ato. Ka të mrekullueshme, ka shumë të mira, por ka edhe nga ato që s'janë edhe aq të këndshme, kështu që nëse keni mund të na i dërgoni sot ato, qoftë në 069 20 70 222, 069 20 70 222, apo mund të vini edhe në faqen tonë në Facebook është facebook.com ja ku është këtu, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Yay! Ëh, uh, kemi shkruar për shembull uh, Agustini thotë shumicës nuk i ndodhin gjëra të tilla, janë shurduar me kohë. Se po thonim për ato lokalet që e mbajnë muzikën aq lart sa që të shurdhojnë. Ë uh, e vështirë të gjesh një plazh ku të shkosh me fëmijët plus vajza të veshura lehtshëm, thotë mm. Agustini. Ë uh, që ka të drejtë për këtë se është uh, ndonjëherë bie në bicikletë në ditë. Ja vëmë se s'ke qenë Po, janë të aty Nuk e ka shkruar për plazh Thotë kjo gjë aty duket më se normale Kur mendon që ndodh edhe në mes të qendrave të banuara E ka fjalën për zhurmën Zhurmën, mm, e vërtetë në plazh. Tani ka orë të muzikës, ka vende të kërcimit, ka për të gjitha sigurisht që ka vend. Por por Është si puna asaj, shprehjes klasike që... Në momentin e duhur. Po, liria jote mbaron atje ku dhunon lirinë e tjetrit dhe në qoftë se dikush ka dëshirë e nevojë që të pushojë mm -hmm. buzë detit, kur fjala pushim nënkupton pikërisht këtë, është, po themi, dhunuese në një farë mënyrë. Mos e lësh tjetrin që të flejë, mos e lësh tjetrin të bisedojë, mos e lësh tjetrin të lexojë një libër për qejfin e vet. Çfarë do dikush po. tjetër, dhe jo atë që do të dëgjosh, do të dëgjosh zhurmën time, do të dëgjosh dhe dhe jo zhurmën time direkt, por si thua mbetjet e mhm. zhurmës time ato që që arrijnë deri aty, aq sa të shqetësojnë. Në fakt, po. aty ku po bëja plazh unë ishte vetëm njëri që flinte te shezlongu dhe gërhiste. Ah, mirë. Oj, oj, oj. Po të gërhet, thuaj la, ktheu nga ana tjetër. Zakonisht Olta këta që gërhasin, po i shtrin barkas. Po ia lëviz një shezlongun, po s'kuptoi. Kush ti? Po. Ti apo nga ato që te shezlongu. Ku ta mban ti? Në fakt ai ishte pak trupmadh dhe vërtet nuk ma mbante. Oj, oj, oj. Flit ka qenë babi, flit. Se po mos e jo. Një çuditshme. Po. E tani. Ke ke disa zhurma në plazh, domethënë tingujt e plazhit janë Nuk e di, nëse kërkon për shembull për tinguj plazhi në në sensin klasik të fjalës, Do gjesh ca kështu me valë deti. Ato që janë relaksuese po, komplet. Po, me pulëbardha, kështu. Mm. Siç i ka Altini ato me valë me valë me dallgë. Por, por këtu përzihen, e kam thënë me gjithë me gjithë zhurmat e tjera. Në është ajo fiq, fiq, Na? Dhe nuk është vetëm se ti i dëgjon, po ka nga ata shitësat ambulantë që janë po pra, në plazh që të vijnë aty ku je. Ulur. Dhe duhet ta blesh patjetër atë që të ofron, se ndryshe nuk të shqitet nga çadra. Po oh. ka ndodhur vjet kjo është një lloj dhune e jashtëzakonshme dhe imponimi që duhet ta blesh patjetër, se në të kundërt unë nuk iki që këtu. Do vazhdoj të rri këtu. Seriozisht e kam. Futja një kështu. Një fjalë fyese. Futja një fjalë fyese kokës. që shesin. Mm -hmm. Që shesin edhe vin vërdall plazhit gjithë ditën. Po. po pa u lar në det. Tashi ndoshta shpresoj në një moment kështu kur janë me shokët, edhe mund të grumbullohen për të bërë një në një hyrje kështu për t'u, po, freskuar, sa për ashtu po. Po nga e keqja e kanë, nga varfëria është që po, po. normal. I shikon këta njerëz që shesin atje fëmijë, domethënë që piku i diellit, ë, uh, duke ardhur vërdallë nëpër rërë, lart e poshtë, lart e poshtë, lart e poshtë, edhe nga zëri pasaj që se duhet edhe të bërtasësh, nuk është puna që vetëm do ashtu. Kështu që nga e keqja është, nga varfëria. Dëgjojmë pak këtë zërin, e shohim nëse ka ndonjë opsion edhe Altini nëse na jep ndonjë ndihmë mirë do na bënte në lidhje me këtë zë që ka përgjumur sot. Ndodh e kundërta, e duan teatrin pa e ditë se ku është teatri. Çfarë kanë thënë Olta? Artan Hoxha. Jo. Jo. Neritan Liçaj. No. Xhevdet Ferri. Jo. Edi Rama. Jo. jo. Lorenc Vangjeli. Jo. A do shi Lorenc Vangjeli edhe për teatrin Lorenc Vangjeli? Gjithandej, gjithandej si Lorenc Vangjeli duhet. Të gjithë zërat. Jo. Jo. Jo. Lorenci në fakt ka zërin e përbotshëm, po. Mm. Faleminderit. Me shqiptarët ndodh e kundërta, e duan teatrin pa e ditë se ku është teatri. Shqiptarët e duan teatrin pa e ditë se ku është teatri, po ju themi diçka. Ky personazh e para nuk është Lorenc Vangjeli dhe e dyta ka lidhje me, me teatrin. teatrin. Mm -hmm. Sikur të na marrë Lorenci në telefon na thotë dëgjo, unë kam qenë aktor. Kur kam qenë i ri, jo. Kam mbaruar regjisurë diçka kështu. Nuk e di. Por ka lidhje me teatrin. Pra është një personazh i cili ka lidhje me teatrin, po, me teatrin. Po, teatrin, po. Kështu që mendoni në në këtë mënyrë. Mendoni në këto vija. Dikush që ka lidhje me teatrin. E dëgjojmë edhe një herë tani. Kujdes. Kujdes. Këtë prizëm. Po. Me shqiptarët ndodh e kundërta, e duan teatrin pa e ditur se ku është teatri. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 Na çon tek uh, Karen Harding Kjo quhet Say Something Ora është tetë e 29 minuta Ju jeni me Club FM 100.4 Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Bostani është një nga frutat më të njohura dhe të shijshme të verës. Ai është i ulët në kalori dhe i lartë në vitamina A dhe C. Është i pasur gjithashtu me fibra dietike dhe kalium. Konsumimi i bostanit mund të ndikojë pozitivisht në organizmin tuaj. Bostani rrit funksionin e trurit. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës B gjashtë, e cila është jetike për funksionimin e trurit. Përqindja e ujit që përmban bostani është e njëjtë me përqindjen e ujit të ndodhur në trup. Ka përmbajtje të lartë uji, përmban nëntëdhjetë e një pikë pesë për qind ujë, që do të thotë se mund t'ju ndihmojë të qëndroni të hidratuar për një kohë të gjatë. Ka përmbajtje antioksidantësh. Bostani është i lartë në antioksidantë, ai përmban dyzet për qind më shumë sesa domatja. Gjithashtu ul rrezikun e prekjes nga kanceri. Është i mirë për sytë. Bostani është i mbushur me vitaminë A, e cila ndikon në shëndetin e syve. Ndihmon për të rritur fuqinë e shikimit dhe mbron sytë nga infeksionet e ndryshme. Konsumoni rreth 100 gram bostan çdo ditë dhe do të keni shikim më të qartë. Lëngu i bostanit mund të zvogëlojë dhimbjen e muskujve. Të konsumoni lëng bostani pas stërvitjes ju ndihmon në zvogëlimin e dhimbjes së muskujve. Ai ka në përbërje burime të larta citruline, e cila ndihmon për të përmirësuar funksionin e arterieve dhe ul presionin e gjakut. Ju ndihmon të humbisni peshë. Duke qenë se bostani është i ulët në kalori dhe i lartë në ujë, pastron trupin dhe ju ndihmon për të humbur kilet e padëshiruara. Ju mbron nga rrezet ultravjollcë. Konsumimi i bostanit ju mbron nga rrezet ultravjollcë, nga djegjet e diellit dhe nga kanceri i lëkurës. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Oh, everyone's got their problems.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 Un kam një tingull që është shumë i shkurtër, prandaj dua që t'i hapni veshët më së pari e t'i kushtoni vëmendje sepse nuk do të zgjasi gjatë kur ta dëgjoni. Ëm, um, çfarë po dëgjojmë këtu? Është pyetja, po duhet ta ulësh edhe edhe bazën ti ta bëjmë heshtje. Jepi. Kjo ishte. A, s'e dëgjova. A po, a dash unë. Ja bre, ja, dëgjoj. Wow. Kështu që um, kujdes pra, kujdes. Mm, oh, oh, oh, për mbavul ta tani. Të shkuar. Faleminderit. Atëre, le të bëjmë një pyetje. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti meqë jemi këtu se ma këtë pyetje ma ka sugjeruar edhe Olta, mm -hmm. miq të dashur, kështu që dua ta respektoj. Faleminderit. Se është goxha vajzë. Faleminderit. Mm -hmm. Zonjë. Ka pasur një nuk është ndjerë mirë dhe ka pasur një gjendje të fikëti gjatë pushimit të pjesës së parë dhe të dytë midis pjesës së parë dhe të dytë mm -hmm. në një shfaqje teatrale për këtë kryeshteti. Mm. Ky kryeshteti europian, dhe ta po them që tani nuk është Sali Berisha. Nishani, Bujar Nishani. Zoti Nishani, por një kryeshteti europian ka pasur një gjendje të fikëti. Nuk është ndjerë mirë. Gjatë një shfaqjeje mm. në teatër. Nuk është ndjerë mirë. Në teatër, pra, domethënë, te ai që e di ku është teatri. Në, po, nga ata që e din se ku është teatri. Në theatro, siç i thonë ndryshe. 069 27 222 Dërgoni mesazhet tuaja 069 27 222 069 27 222 Miq të dashur për uh, Këtë moment e, e, ke, e kemi gjetur se kush është zëri i përgjumur? Po, po me sa po, duket. Po, po. E ka gjetur. E ka gjetur. Është profesori. E ka gjetur Aris dhe thotë Alfred Trebicka. Është profesori. Ata ndodhen kundër, na e duan teatrin pa ditë se ku është teatri. Po. 774 i mbaron numri mhm. Aris fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Bravo. Saktë. Kristi ka shkruar është e vështirë të gjesh një vend këtu në Shqipëri të përshtatshëm për t'u relaksuar. Të vetmet vende në gjithë bregdetin e jugut Ku unë kam shkuar dhe nuk ka muzikë sikur je në pub, janë plazhet e Sarandës, Pasqyrat apo Manastiri. Mm -hmm. Thotë ai, po këtu tek ne ekziston fenomeni i tangërllëkut, po nuk shkuan të paktën në një plazh me muzikë të lartë e ku duhet të rrish ngrehur e ngjitur, gjithë ditën nuk quhet sikur ke shkuar në plazh. Mm -hmm. E vërtetë. Të jetosh për dukje, domethënë është edhe pak ajo. E kemi çik atë. E kemi me teprim. E kemi pak pak atë çështjen e dukjes. Po, shiko, ishte një dikush tjetër që na ka shkruar uh, në fakt kishte kishte një mesazh uh, kishte një mesazh ku fliste pikërisht për këtë. Për çështjen uh, e dukjes. Edhe thoshte që të gjithë mundohen t'i bëjnë pushimet e tyre copy paste, ah ja, është uh, Ersiola, ka shkruar mm -hmm. thotë shqiptarët, Savi thotë rrojnë ende për dukjen mor Blendi thotë çfarë do shohi bota kanë preokupimin kryesor të ditës, përjetojnë gjithë atë stres për të bërë një check-in. Nuk bëjnë gjërat që duan dhe t'i shijojnë sipas mënyrës së tyre, por edhe pushimet duhet të jenë copy paste të pushimeve të të tjerëve. Mm -hmm. Se kshu i ka bërë Filania apo Filani, Filani dhe duhet t'i bëj edhe unë uh, si Filani apo Filanka. Mirë. Okej. Okay. Thank you very much për uh, pjesëmarrjen. Ju mund të na shkruani, ju mund të na gjeni kollaj, miq të dashur, jemi tek uh, klubi i mëngjesit në Club FM 104, klubi i mëngjesit. Atje mund të lini komentet tuaja në lidhje me pyetjen e temën që hapëm të diskutojmë për ditën e sotme. Flasim pak për për uh, për dhunën vo, uh, vokale, mhm. nëse mund ta quajmë kështu. Dhunën akustike në plazhe. Jo shqetësimin akustik, dhunën akustike, kur Ca lokale e ngrenë aq lart sa që ti do s'do t'i dëgjosh ato, je i detyruar që që të se edhe shija muzikore ka ka diçka. Jo të gjithë njerëzit dëgjojnë të njëjtën muzikë. Po, Prandaj ka zhanre nga më të ndryshmet, po aty luhet vetëm tupci tupci. Ë? Si quhet apo jo? Që shpesh herë nuk quhet as muzikë. Tupci tupci tupci tupci tupci tupci. Është ajo. Nuk ke nevojë për shampo me vete Qa të me vend kjo? Uh, nga, pur, nga parti me shkuma ah, Po shoh po. disa foto këtu që është vendi ideal për të shkuar për t'u larë. Po pra, e pashë, ajo edhe unë shihja atë se ishte N nuk duket asnjë gjë tjetër përveçse shkumës. Po, shumë mirë, eh, parti shkuma. Shiko. Interesante. Shiko, nuk ka asnjë gjë, nuk kemi kundra parti, partive me shkumë, shkuma parti. Absolutisht, po dhe ne kemi. Madje kemi pro. Prezent. A, a, pra. A, pra, unë kam qenë prezent. Dhe më pëlqen. Një të larë, domethënë shpejt e shpejt dhe nga. Paska ai shumë sa Mjafton që të lahesh çdo ditë aty. Po edhe mbulohesh me shkumë ka 45 vjet pa u lar në Korenë në Korenë e Veriut tashi me partish tani lahen bashkë lahen në grupe domethënë Plus e shtunë ishte, e kupton? Po, shtunë po, lahen, po, edhe ne kemi pas traditë. Kështu që. Okej, okay, mirë. Kthehemi pas pak klubi i mëngjesit me të tjera. Ju ftojmë të na tregoni uh, histori horrori nga plazhet. Your clothes out on the blacktop scattered suits on the street Taratatam. Meqë jemi dhe te koha e pushimeve mm -hmm. Po shkoj për uh, Një vend i bukur për të shkuar për të pushuar Ku është qetë, ka plazhe Të mrekullueshme mm -hmm. me pyje Fantastik po është. Kjo është uh, Sa jo, larg është? Është ca larg, ë, uh, Olga, sepse teknikisht ky uh, ishulli, do ta shikosh edhe në foto këtu, mm -hmm. është pjesë e Indisë. Ë, uh, po po ta shikosh, është është i mbushur me pyje, ë, mm -hmm. uh, është i mbuluar me ca pyje shumë të dendura dhe ka det të mrekullueshëm dhe rëra, domethënë plazhe me rërë ë mm -hmm. uh, të bardhë fantastike. Vetëm që në këtë plazh ë uh, kjo është në gjirin e Bengalit. Plazhi është pak a shumë sa Manhattani në në në madhësi. Mm -hmm. Jo se kjo ju ndihmon shumë, por që është goxha ishull i madh. Ëm ehm, um, dhe ishulli, ishulli është i populluar nga një nga një fis që mhm. quhen mm -hmm. sentinelët. Ishulli quhet uh, sentineli i veriut. Ëh mm -hmm. uh, dhe është është i banuar nga sentinelët, që janë një fis që, që, që kanë atje 60000 vjet. Dhe janë veçanërisht veçanërisht agresivë me vizitorët. Ah, oh, po, në qoftë se ti shkon atje me me, me shumë gjasa do të përfundosh i vdekur. Për shembull, oh. pas një nate të pirit fort në 2006, dy uh, dy peshkatarë kanë përfunduar në ishull dhe u vranë nga sentinelezët atje. Ojoj, ojoj. Pastaj, kur shkoi një helikopter për për t'i marrë, një mm. helikopter i Indisë, Ëm, uh, këta sentinelezët gjuajtën me shigjeta. Me shigjeta helikopterin dhe nuk e linin t'ulej. Ajri që u krijua nga helikat e helikopterit zbuloi trupat e dy uh, peshkatarëve të cilët ishin varrosur në në varre të të mm. të cekta. Tam. Të cekta janë janë një fis që janë aty që nga epoka e gurit dhe jetojnë si në epokën e gurit, përveçse që majat e shigjetave i kanë metalike, mm -hmm. sepse i marrin uh, këto copa metali nga anije të ndryshme të mbytura e gjëra tjera që kanë, si thua, kanë mbërritur në brigjet e ishullit. Por është shumë e çuditshme, për shembull, një tjetër rast ka qenë i një të arratisuri nga burgu, i cili për t'u fshehur kishte shkuar deri në ishull dhe mm -hmm. ka përfunduar atje në momentin që ka arritur me fytin e prerë. Oh, do, do. Kjo është në 2012. Jan janë jetojnë në parajsë mbi tokë, një ishull i mrekullueshëm Uh, por këta janë shumë shumë shumë agresivë. Uh, këta njerëz atje merren akoma me gjueti dhe me uh, nuk nuk aplikojnë bujqësinë, mm -hmm. nuk e mhm. njohin bujqësinë. Domethënë janë uh, kështu me foragjere, me të mbledhura, me po, akoma s'kanë kaluar te epoka e hekurit. Nuk kanë kaluar akoma nëpër këto gjërat dhe mendohet që janë midis 50 dhe 400 uh, vetëve. Po. Po. E krahason Lalzin ti me këta të epokës gurit? Po tani. Lalzin si shpert më. Pa jam. Kthehemi mas pak në klubin e mëngjesit. Është Rudimental tani bashkë me Anne Marie që do të këndojnë Rumor Mill në Club FM në 104 ora është 8:56.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 Shëndet Lori, shëndet Lori. Faleminderit që e konfirmon Lori. Këtu në klubin e mëngjesit shqetësohemi edhe për uh, shëndetin tuaj vazhdimisht dhe prandaj lexojmë edhe atë që quhet uh, Harvard uh, Health Publications ose uh, gazetën e shëndetit të uh, Universitetit të Harvardit. Për t'ju informuar për uh, gjërat që kanë uh, kanë rëndësi për uh, shëndetin e gjithsecilit prej nesh, por uh, meqë jemi edhe në një situatë uh, në një zonë uh, të nxehtë tani mm -hmm. nga ana e temperaturave, ka një mit thotë uh, Harvardi, edhe ai është miti i tetë gotave me ujë në ditë. Që njeriu duhet të pi. Ë, uh, është mit pra e hedh poshtë në një farë mënyre, sepse sepse është mund të jetë shumë. Për ca njerëz kjo mund të jetë më tepër se ç'duhet, ë uh, dhe se, mund të shkaktojë mund të shkaktojë gjëra të padëshirueshme. Orë e orë të tëra në të kaluara, domethënë duke shënuar, duke shënjestruar. Por, por, ë um, e ça kanë bërë ata? Kanë bërë kanë dashur të bëjnë këtë dallim. Ë uh, zakonisht për njeriun, thonë ata rreth 1 litër, 1 litër e gjysëm ujë në ditë është e mjaftueshme. Mm -hmm. Pra një shishe. Mm, po themi një shishe. Një shishe, një shishe 1 litër, 1 litër e gjysëm që përdoret zakonisht. Por uh, sepse të gjithë pijet e tjera që njeriu merr gjatë ditës, ë mm -hmm. uh, gjithashtu mund të konsiderohen um, sepse kanë përmbajtje të lartë uji. Po, kuptohet. Për një person, sidomos në kohën e vapës, 3 litra pije janë mm. janë të mjaftueshme. Edhe një birrë ka ujë brenda, Normal. edhe sallata ka ujë brenda, spinaqi, një supë për shembull mm -hmm. ka ka një përmbajtje të lartë uji. Prandaj, nëse ju pini, jo rakia, rakia nuk hyn, por nëse ju pini um, gjëra të tjera, kafe, për shembull, ata që pinë një kafe të gjatë apo mm -hmm. çfarë, një Nescafe a një kështu, Uh, duhet ta konsideroni edhe atë si pjesë të pijeve. Pra të bëhet një dallim midis asaj që është pije dhe asaj që është ujë. Nuk ka nevojë që të pish 3 litra ujë plus gjithë pijet e tjera. Edhe shkon shumë po, pastaj. Sepse e merrni edhe përmes supave, frutave, pijeve të një mm, natyre tjetër. Uh, sa kohë që ato janë lëngje, ato janë lëngje. Uh, për, uh, për por kujdes se duhet ta rrisni këtë sasinë e lëngjeve që merrni në kohën e vapës dhe disa nga uh, Uh, si thua simptomat që keni nevojë për lëngje mm -hmm. janë uh, marrja e mendve, uh, lodhja kur ndiheni mm -hmm. ajo kputja që të vjen që thua jam i kputur nga vapa, mm -hmm. je i kputur sepse ke nevojë për më shumë lëngje. Pra nëse ndihesh i kputur nga vapa, bën mirë të pish të pish, të pish më shumë mhm, ujë, mm -hmm. sepse ndihmon uh, urina e errët thon ata, mm -hmm. është gjithashtu një shenjë e dehidratimit. Mhm. Kështu mm -hmm. që shikoni për këto dhe mundohuni që të merrni sa më shumë lëngje, sidomos Në stinën e, sidomos këtë javë. Po. Këtë javë. Kur ditët janë shumë nxehta. Që po vjen. Tani kjo na çon pak tek Olta edhe moti për këtë javë. Le të shohim mm. Uh, se si do të jetë sot dhe në javën në vazhdim. Miq dashur, e dëgjojmë Olta. Dëgjo Olta. Po, po, po. Më gjete pak si të papërgatitur. Wow, s'më vjen, s'më del. S'më vjen, s'më del. Okej. Okay. Faleminderit Olta. Mirë, Olta. Në po. pyetjet tona nga aktualiteti. Po. Në pyetjet tona nga aktualiteti. Ehm um, Kishim zonjën Merkel, Merkel. të cilës i ka ka është ndjer, ka ndjer dobësi, një gjendje të fikti Gjatë gjatë një shfaqjeje teatri, pyetëm se kujt lideri europian mm -hmm. i ka mhm. ndodhur kjo dhe është Merkeli. Dhe kush e ka gjetur? 057 i mbaron numri Majlinda fiton dy bileta për nasin e Flix. Bravo. Bravo Majlin. Majlinda. Ndërkohë na kanë gjetur miq dashur edhe tingullin uh, misterioz. Është ky këtu? Dhe njerëzit thonë se është Miu. Miu, Miu bravo. Pra, saktë. Është regjistrimi i një miu të vogël. Dhe ka gjetur e para Egla, duhet thënë që ka qenë shumë e vështirë, pasi kanë thënë edhe xham, pastrim xham. Pastrim xham, ja, po, mund të mm, tingëllojë ashtu. Buk peshku. Ishte miu më. Fërkim pra. atlet, cicëri me një zogu. Mm -mm. Mm -mm. Fërkim këpucë, fërkimi i këpucës në pllaka. Nëse Është një mi i vogël, një Për mi i Eglën vogël. kemi një kontroll të plotë mjekësor nga spitali. Kam për shembull, Bravo. kam mi, se miu bën zhurma të ndryshme. Ky është një mi i kënaqur. Ka për shembull një mi të zemëruar. Wow. Ky mos është eh, i zemëruar, domethënë, do të jetë ai ishulli që janë shumë Po, agresiv me mirë. të Kemi kemi E tmerrshme. mi Me të të, ardhur. do të dëgjosh mi të tmerruar? Gati. Dua. Gati. Po. Oh, bë, bë. Kështu që unë zgjodha, zgjodha këtë për juve. Po, si mi i kënaqur. Nuk doja t'ju... Më mirë ky. Po, mos ju bezdisja shumë. Atëherë, kam një pyetje tjetër nga aktualiteti për ju, do ta bëj shumë shpejt tani dhe shkojmë tek uh, muzika, miq të dashur, 9.13 minuta ndërkohë, u hodh shorti për kampionatin botëror të futbollit që do mm. zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Shqipëria për herë të parë në grup bie me Spanjën dhe Italinë. Mhm. Mm Pyetja është me cilin tjetër vend fqinj, duke konsideruar Italinë si një vend fqinj, Tam. me me cilin tjetër vend fqinj jemi në grup. Mhm. Mm jemi në grup. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kemi edhe një fqinj tjetër në grup, edhe këta për herë të parë në grup me ne, mm -hmm. por cilët janë 069 20 70 222 Gjëra të çuditshme dhe të bukura nga bota. Ëh. Uh, po shija diçka. Ëh, uh, është njëri që bën uh, ca bën ca kështu. Çfarë? Si t'thuash uh, gara, gara të ndryshme. Ëh, mm -hmm. uh, më parë ka pasur uh, një garë për të fituar një han, për shembull, për të fituar një një hotel të vogël. Ëh, uh, tani, tani është uh, një garë e tillë. duhet të konkurroni në këtë garë duke dërguar recetën e një ëmbëlsire. Mhm. Mm dhe fituesi me recetën më të mirë për një ëmbëlsirë fiton një shtëpi që kushton 390000 dollarë wow. në Kaliforni. O ç'qenka e bukur. Është një shtëpi rurale në Kaliforni në një zonë rezidenciale atje. Dhe po, po çfarë ndodh është siç raportohet edhe nga Contra Costa Times, ë uh, duhet të shihni me këta tash. Mm. Për çdo recetë duhet të mm -hmm. duhet të fusësh edhe 100 dollarë. Të gjithë pjesëmarrësit, Tam. duhet të paguajnë 100 dollarë mm -hmm. për të marrë pjesë dhe të dërgojnë recetën e ëmbëlsirës së tyre. Pastaj një juri e përbërë nga ekspertë të mm -hmm. gatimit dhe ushqimit e të ëmbëlsirave Ka për të vendosur në datën 7 ë shtator se cila është receta më e mirë. Tam. Po. Dhe ai që ka dërguar recetën më të mirë do të fitojë Këtë këtë shtëpi. shtëpi në Kaliforni. Tani Fantastike. ideja është e tillë që që aq shumë njerëz marrin pjesë sepse duan ta Kjo është një shtëpi e ndërtuar në vitin 1906, por është e rindërtuar Mm. krejtësisht nga jashtë dhe nga brenda dhe në Amerikë ka shumë shtëpi që janë 100 vjeçare ose më të vjetra, por që janë në gjendje shumë të mirë sepse Janë mirëmbajtur. po kanë mundësinë për t'i për t'i rinovuar në mënyrë Fantastike, ka një kopsht, ka pemë përpara, është me dy kate, me katër dhoma gjumi dhe me sallon, kuzhinë, tre banja eh, edhe obor të pasëm. Fantastike. Nëse Olta ti mendon që ke një kadaif për së mbari, për shembull që po, do ta po. dërgosh atje, mund ta çosh bashkë me 100 po. dollarë. Mendoj që aq shumë njerëz marrin pjesë saqë nga 100 dollarë, 100 dollarë, 100 dollarë, mm -hmm. ky zotria që e ka shpinë arrin që t'i bëjë ato 390000 dollarët e veta. Po, kuptohet. Nëse marrin pjesë për shembull 3900 veta. 3900 mhm. veta, nga 100 dollar bëhen 390000. Po. Po. U bën lekë. U bën. Që, kështu që bëhen lekë, ndoshta i dalin edhe më tepër aty. Po. Se po të marrin pjesë 5000 veta për shembull, po, po mund dalin edhe me fitim. Po ç'janë ca mënyra interesante. Fiton një shtëpi nëse ke recetën më të mirë të ëmbëlsirës. Po. Në në këtë mënyrë ai bën paret e veta edhe dikë e bën me shtëpi edhe tërheq vëmendje për një çështje. Pas pak ti tregoj një studim i cili është botuar në uh, Developmental Psychology, që është një revistë e psikologjisë së zhvillimit, mm -hmm. që tregon që fëmijët që janë të pabindur, ndaj prindërve, tan, kanë një përparësi të madhe në jetë. Kur rriten, ëh, mm këta kanë një gjë që nuk ua zbuloj akoma. Që nuk e kanë fëmijët e tjerë. Që nuk e kanë fëmijët e tjerë, por sa më i pabindur të jesh kur je fëmijë, aq më shumë janë shanset që kur të rritesh, ta arrish këtë gjë. Wow, po mhm. tani na e thua. Ja, do ta them pastaj. Pas pak. Të lutem. Okay. Tani do të rikthehemi një vit në kohë. Pa. Një vit më parë, ç'po mm. bënim? Në këtë kohë, unë isha këtu me ju dhe një të diel. Mhm. Mm Ndoshta si sot, e di që ka qenë në fund të korrikut, prandaj po them uh, si sot. Mhm. Mm shkova në pishinë. Dhe kur shkova atje në pishinë, ëm um, kisha veshur një palë rroba banje që janë edhe me xhep. Mhm. Mm ka një xhep që kanë diku, ajo ishin të gjata dhe xhepi ishte diku pranë gjurit pothuajse. Kështu edhe në pjesën si të thuash të mbrapme. Edhe me zinxhir. Mm. Dhe atje tek ai xhepi mbrapa, poshtë dhe me zinxhir kisha futur celularin. Po. po. Një iPhone 5 që kisha një 2 vjet që e përdorja. Mhm. Mm dhe uh, në një moment uh, jam duke rregulluar atë çadrën. Edhe janë këto platformat plastike ku vihet tubi i çadrës, mm -hmm. që mhm. futet ai shkopi atje. Mm -hmm. Kishte rënë shi një natë më parë. Edhe ajo vrima ishte e mbushur me ujë. Mm. shiu. Disi i ndenjur. Momentin që unë e futa atë tubin e çadrës, uji kërceu dhe m'u fut dhe në gojë. Ha, më ra në fytyrë, po një mm. pjesë m'u fut dhe në gojë. Mhm. Edhe u ndjeva me atë kështu dhe dhe, dhe mendova, çfarë do bëj tash? Do futem direkt, siç jam. Do futem në pishinë. Tam. Se do ta shplaja nga fytyra. Mm. Dhe siç isha u futa, me gjithë celularin që nuk pata harrova që kisha dhe u futa si reagim ndaj ndaj ujit. Dhe loja që ne luanim në atë kohë, që ishte Icon Pop Song, mm -hmm. nga celulari im, u zhduk nga transmetimi. Por, dje thashë do ta instaloj edhe një herë Icon Pop Songun për ta rikthyer, për ta rikthyer një herë më parë. Tani pyetja për juve është kjo, kur dëgjoni këtë melodi, Po luajm Icon Pop Song nga iPhone-i im. Cili është artisti që ka këtë këngë? Është shumë e thjeshtë. Është e thjeshtë. 069 20 70 222. Cili është artisti që ka këtë këngë? Mbaroj, mbaroj. Olta, kemi fitues për dëm? Nëndë, dubi dubi dubi dubi. Kemi për këngën e ditës. Pam, që është flamuri i pari 390 mbaron numri, fiton dy bileta për nesër. Kënga e ditës ishte nga Ishte nga Edi Altini. Ema, dali tash se këtu kishim Guy Sebastian, po faleminderit. Ndërkohë që Elda ka thënë Maqedonia është skuadra tjetër, mm -hmm. fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Jemi në grupin G, miq të dashur bashkë me Maqedoninë, Spanjën, Italinë, Liechtensteinin mm -hmm. dhe Izraelin. Dhe Izraelin. Këto janë uh, lojta ato skuadrat në grupin tonë. Po, siç thashë, pra, përveç Italisë, cili ishte uh, fqinji tjetër që kemi në grup dhe është sigurisht uh, Maqedonia. Mm -hmm. Maqedonia. Po për këtë na e gjetën këtë? Po. Oh, sa kollaj e kanë gjetur. Është Lady Gaga dhe e ka gjetur Mateo i parë. Ja, se duhet ta shkruajmë Lady Gaga tani se kështu është kjo. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Converse-at e Chuck Taylor-it mbas nëntëdhjetë e tetë vjetësh janë duke u ridizenjuar për herë të parë. Ë uh, atletet Converse kanë mm -hmm. 98 vjet që kanë të njëjtin dhe kanë një ndjekje shumë të madhe. E keni parasysh Converse-at? Ë uh, shumë njerëzit, preferuar. Njerëzit po i preferojnë dhe i duan dhe Edhe pse vitet kanë kaluar, uh, kanë mbetur gjithmonë të njëjta. Për herë të parë në 98 vjet, në një lëvizje që mund të konsiderohet nga disa prej fansave si një blasfemi, por nga të tjerë si diçka që pritej mm -hmm. të mhm. ndodhte, Converse-i më në fund do të ridizenjojë atletet e famshme. Uh, dhe nuk është se ndryshojnë shumë në look, është uh, pothuajse i njëjti look, por gjithçka që bëhet bëhet në emër të rehatisë. së së atleteve. Kështu për shembull, copa do të jetë nga një material tjetër, jo nga copa e pambukut që i ka pasur deri tani, mm -hmm. por është një një tjetër material i cili është më rezistent, është më i freskët dhe më i ajrosur se ç'ka qenë deri tani. Është një ë uh, është një material që quhet tencel. Ëh që është një është një kanvas dhe një copë që bëhet nga tenceli, nuk e di se mhm. çfarë është tamam. Gjithashtu do të ketë një absorbim më të mirë të goditjes kur kur ti shkel po. për për këmbët e kërcimet e tjera etj etj. Edhe pastaj edhe ca ëh ca gjëra në lidhje me ëh këto materialet e brendshme që janë për aromat, për djersën, pra po mm. po sjellin teknologjinë në shekullin e 21 që që të jenë më të pastra, më të freskëta e më të mira. Por që luku është i njëjti. Luku është praktikisht i njëjti. Mm -hmm. Do dallohet pak që ndryshon uh, copa. Copa, nuk është ajo copa, uh, edhe kjo është copë, nuk është se është material uh, Po themi tjetër, është po mbetet. Po prandaj kanë qenë gjithmonë të veçanta. Po kanë janë shumë të veçanta. Konverset, konverset e Chuck Taylorit ë uh, janë uh, janë dizenjuar për herë të parë në vitin 1913. Oh, dhe shumë herët. 1913 dhe mbas uh, më fal 1917, mm -hmm. jo 13. Dhe 98 vjet më vonë, po nga 17-a deri tani, mm -hmm. Shqipëria ka qenë 5 vjeç kur 5 uh, vjet pas shpalljes pavarësisë Ismail Qemali etj etj etj mm -hmm. ato u shpikën Converset dhe nuk nuk mendoj që ka pasur një një lloj tjetër këpuce që t'i konkurojë ato e vërtetë po, është që mbetet mbetet ashtu ashtu e njëjtë gjatë gjithë kësaj kohe Kështu që bravo Converset. Bravo. Tjetra ishte kjo që ju premtova t'ju tregoja pak më po pak më shumë të keq. Pra, është bërë një kërkim shkencor, i cili është bërë në Luksemburg dhe dhe ka marrë në në konsideratë në studim 700 fëmijë midis uh, moshave 12 dhe 52 vjeç dhe kanë zhvi- zhvilluar pe- e, fëmijë, Aha, domethënë çfarë? kur ishin 12 vjeç dhe sa janë bërë 52 vjeç. Aha, okay. Ëm Aman, të ata lutem. është gjetur. ë, ë, në- Së pari në studim janë janë barazuar sepse Fëmijë të ndryshëm janë nga familje të ndryshme, me status socio-ekonomik të ndryshëm, të ndryshëm. me mm. IQ, për shembull me me zgjuarsi të ndryshme, janë barazuar gjitha këto, janë eliminuar, si thua këto. Nuk janë marrë parasysh. Nuk janë marrë parasysh. Jo s'janë marrë parasysh, janë marrë parasysh, por në një formulë matematikore që të dalësh tek rezultati mm. ë uh, dhe ka dalë që fëmijët e pabindur Tam. Po. janë ata që bëjnë më shumë para në jetë. Në ah. krahasim me me fëmijët e bindur. Mhm. Mm me fëmijët që dëgjojnë mamin, rrinë pas mamit, pas babit, që uh, ata bëhen më të pavarur, janë më të lirë, më të guximshëm. Mbasi janë marrë parasysh të gjitha këto gjëra në mënyrë që formula të dalë e saktë, mm -hmm. është parë që lidhja më e fortë midis diçkaje në fëmijëri dhe të bërit të parave, të fituarit e parave me djersë, me me arritje, me ndershmëri, mm -hmm. kur je i rritur është mosbindja. Fëmijët që janë të gatshëm të thyejnë rregullat prindërore, rebelët, rebelët pra kur janë fëmijë janë ata që fitojnë më shumë në jetë kur rriten edhe bëhen të mëdhenj. Interesante. Po mm. prandaj them janë marrë parasysh se tash nuk mund të krahasosh një fëmijë që është shumë i zgjuar me një fëmijë që s'është dhe aq i zgjuar sepse i bie që ai i zgjuari. Okej, okay. jo mendova se nuk i kishin marrë parasysh. Jo, janë marrë parasysh po. Kanë dashur që t'i eliminojnë si faktor në mënyrë që të dalësh tek ai rezultat i mosbindjes mm -hmm. dhe mosbindja qenka një gjë e mirë për për fëmijët. Mos u shqetësoni. Jo, mos u shqetësoni. Ose gëzoni. Juve që po ju han shpirtin, gëzoni se kur të dëgjojnë fjalën. Se kur të rriten mund t'ju mund t'ju mbajnë ata. A e imagjinon, investon, e shikon që vetë nuk qyllose gjë, edhe investon te fëmia, pse, se thua ku i dihet.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 Është një pyetje që ka të bëjë me uljen apo në këmbë. Po të shikojmë domethënë se Thell. Thuaj të lutem jepi. Të lutem jepi. Faleminderit Jeri. Dhe tingulli i radhës është nga Beyoncé Halo. Kënga. Kënga e radhës. Kënga është Halo nga Beyoncé do ta doja. Po. Ja më lut një herë ta shikojmë. S'lutem fare. Jepe se ke për detyrë. Edhe dolën këta rreth rreth një muaji së bashku. Mhm. Mm pa bërë ndonjë gjë, se ishin çift i sapo njohur, derisa në muajin e dytë vendosin një natë, shkojnë në apartamentin e Denisit. Mm. E fillojnë puthen një çik kështu tek divani atje në sallon. Pastaj shkojnë tek dhoma e gjumit. Mm. Ku Kejsi vë re se te komodina është një kuti me kondoma. Mm. Është një kuti me 12 copë. Por ka vetëm 5 copë. Edhe i thotë, i thotë, më fal, po ç'ke bërë me të tjerat. O, oh, i thotë, i përdor vetëm, thotë, i përdor vetëm, kur jam vetëm në dhomë, i përdor, thotë. Po çfarë? Po edhe, po nuk i tha gjë, se nuk donte që të ashtu, edhe e kaloi. Një ditë ishte me ca shokë të vetët kjo, dhe ia tregon historinë. Mm. E i thotë, ore çuna më thotë, ore, e bëni juve këtë gjë, thotë, që i përdorni vetëm, kështu. Edhe, Sharadio. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca, hahet. Jo. Pihet. Teknikisht jo. Teknikisht jo. Po nuk hahet jo, mos u ngatërro. Ë? Jo. Jo, jo, okay. Jo, jo, jo, zbret shkallë, nuk hahet. Okej. Okay. Ë? Unë jo, mendova se e kisha dhënë. Sa më trembe Jeri një moment. Mos është ngrënia. Gjatë ngrënies mund të ndodhi më shpesh kjo gjë. Po. Gjatë ngrënies mund të ndodhi më shpesh kjo gjë. Sa e thjeshtë. Herë herë më duket e thjeshtë kjo fjala. Po. Futja një gjëje në gojë. Jo, më jo. Mirë pra, gjatë ngrënjes ndodh një veprim i tillë. Është fillon me p ieri, zakonisht. Nuk fillon me p. Nuk fillon me p, harroje. Jo. Jo, jo. Jo, po s'na duhen duart për të përtypur, kjo është problemi. Mm. S'na s'na del atje. Po, jo, duar. Jo, jo. Për të përtypur duhet fusësh me duar ushqimin. Po. Po pra. duar duhen në këtë rast. Po mirë, jo për të përtypur, sa them përty, më dikush përtypur. Veprimi që ne po kërkojmë nuk është është në këtë lidhje, siç e thashë unë tani. Merr diçka dhe fut në gojë. Po. Kaq. Po veprimi është tjetër gjë. Ajo që ne kërkojmë nuk është Unë teknikisht e kam zënë, po ju nuk jeni nuk e kapët kur unë e thashë. Fshirja e buzëve. Jo. Ja, nuk është. Wow. Tash i gatimi, gatimi. Po jo pra jo. Këtë gjë, këtë gjë mund të ta bëjë edhe dikush tjetër ty, për shembull, ose ti t'ia bësh dikujt tjetër. Mund të ta bëj. Për të, për të, okay, kur merr dhe shtie për shembull. Jo, jo. Shtoni dhe, shtoni dhe jo. ushqimin. Jo. Në pjatë. Mund të jetë një veprim mes dy kafshëve, po. mes një kafshë dhe një njeriu. Mes një çifti në momente. Lëpirja. Jo, jo, nuk është lëpirja. Jo. Heqja e morrave. Po, po, po. Po mendoj për gorillat tash, dy kafshë. Po jo, pra. Mm. Tani a mund të fokusohesh më mirë te partneri ose partnerja? Çfarë bën? Ose këtë një kafshë që mund ta bëjnë? Si si si edhe një? Një kafshë mund të na e bëjë ne për shembull. Fërkimi. Jo. Jo, fërkimi, fërkimi. Jo, jo, po. Me çfarë të fokusohet për këtë? I tha të gjitha vetëm këtë nuk e thanë. Fërkimi, lëpirja, përkëdhelja. Jo, jo, nuk është prekja. Jo. Në momente të caktuara mund të jetë. Jo. Në momente të caktuara. Sex book. Jo. Mund të jetë e këndshme, por në herët e tjera nuk është aq e këndshme. Në herët e tjera. Bezdis. Po thashë, po pra është më, fillon me më. Jo. A mi goca, a mi goca. E mo Blendi, mo Blendi. Ku i shkon mendja? Goca. Sa egërsisht e doni sot në në Sharadio me me kë? Kështu doli, ë? Po. Doli një çik. Mitik fare. Ia bën partnerës duke ngrënë bukë sot ieri. Jo, jo, nuk thashë duke ngrënë bukë. Ta shpëtë. Është histori që keni ieri. Tani më fal. Kur ti kur ha diçka, a e bën si veprim? E bën pra. pra? Po pse do të thosh kur ha? Po më çove te partnerja. Por mund të ndodhë edhe midis një çifti. Po. Kaq. Jo, normalisht nuk do të ndodhë. Nuk është kartisa të dyja. Nuk vjen kështu, nduqje të vogla për për çfarë? Po jo. ka raste që ndodh. Ai shllok mamishi. Ai i kemë. Po. Pse të mungon kjo faqa këtej? E ishim mbrëm. Ma ngrëni njëra. Blendi ishte çik e eksituar, po. Ah. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 9.54 Gocat insistojnë që të bëjmë sharadon e kthimit Tam Tani, vajza Shpejt, kështu që Unë Martinin me seriozitet e kishim um, që Mirë, që mos vonohemi duke vendosur okay, Unë them, po, i japim shpejt e shpejt sharados Mos harxhojmë kohë Arsend? Ja Një gjë që hahet Është nuk ka lidhje, pranë, është pranë nesh po themi, nuk është larg nesh. Te studio s'ka shanse. Jo, është një lloj sporti kot. Është sport. Është një po. lloj sporti po. Është 30 sekonda. Bëhet me duar dhe me këmbë. Bëhet me duar dhe me këmbë, po. Tani në verë më shumë. Po. Në. Bëhet në det. Noti. Mund të jo. bëhet edhe në det. Noti. Jo, zakonisht. Nuk është noti. Jo, jo. S'është noti, mund të bëhet edhe në ah, det. Mund të bëhet edhe në det. Po. Apo përdorim Fjalë? Po, po. VP. VP, bravo! VP. Ëh? Si është tjetri? Është VP një sport uji që quhet VP. Shumë e bukur, madje. Ah, ashtu. Bravo çuna. Waterpolo. Çfarë? Ale, më zë dim se çfarë, vetë vetë vetë. Nice, okay. Kemi mbërritur në fund të programit edhe për uh, nuk quhet handball, po quhet VP, VP. Waterpolo. Waterpolo. Waterpolo. Mm. Polo e ujit. Bravo Kevin, fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë që Eda ka gjetur shar shar, sharadën tonë, kafshimi fiton një lule nga bota e luleve. Do të ju kafshoj. Sa më shumë. Time bomb nga Tovi Luesh, kënga e fundit për sot, ne ikim. Adi do të jetë në Music Box mbas pak, qëndroni me Club FM.